Kunigų knyga 26 skyrius. Nedirbkite savo stabų, nei drožinių, nestatykite savo žemėje statulų, nei akmeninių atvaizdų, ir jų negarbinkite, nes aš esu viešpats, jūsų dievas. Šveskite šabą ir gerbkite mano šventyklą aš esu viešpats. Jei elgsitės pagal mano įstatymus, laikysitės jų ir juos vykdysite, duosiu jums lietaus tinkamu metu ir žemė duos derlių ir medžiai bus pilni vaisių. Javų kulimas tęsis iki vynogių rinkimo ir vynogių rinkimas iki sejos valgysite duonos sočiai ir gyvensite saugiai krašte. Aš duosiu taiką jūsų žemiai ir jūs gulsite nieko nebijodami. Pašalinsiu plėšriuosius žveris ir karo nebus jūsų krašte. Vysite priešus ir jie kris jūsų akivaizdoje. Penkiese vysite šimtą ir šimtas dešimt tūkstančių. Jūsų priešai kris nuo kardo. Aš pažvelgsiu į jūs, padarysiu jūs vaisingus ir padauginsiu jūs. Aš patvirtinsiu su jumis savo sandorą. Metų derliaus užteks iki naujos pjūties. Likutį turėsite pašalinti kad turėtumėte vietos naujam derliui. Gyvensiu tarp jūsų ir mano siela nesibjaurės jumis. Vaikščiosiu tarp jūsų ir būsiu jūsų dievas, o jūs būsite mano tauta. Aš viešpats, jūsų dievas, kuris jūs išvedžiau iš Egipto žemės, kad nevergautumėte. Aš sutraukiau jūsų jungo pančius, kad jūs vaikščiotumėte atsitiesę. O jei manęs neklausysite ir nevykdysite mano įsakymų, niekinsite mano įstatymus, nenorėdami daryti to, kas mano įsakyta, ir taip sulaužysite mano sandorą, štai ką aš jums padarysiu. Išgastis ir lygos apakins ir naikins jūs. Veltui sėsite, nes derlių suvalgys jūsų priešai. Atgręšiu į jūs savo veidą ir jūs busite žudomi savo priešų akivaizdoje. Jūs pavergs tie, kurių jūs nekenčiate, ir jūs bėgsite niekam jūsų nevejant. O jei ir tada neklausysite, padidinsiu jums bausmę septyneriopai ir palaušiu jūsų išdidumą. Dangų virš jūsų padarysiu kaip geležį ir žemę kaip varį. Niekais nueis jūsų darbas, žemė neduos derliaus ir medžiai neneš vaisių. Jei ir toliau man priešinsitės ir nenorėsite klausyti dar septyneriopai padidinsiu jums bausmę pagal jūsų nuodėmes. Siūsiu laukinius žvėris, ir jie žudys jūsų vaikus ir gyvulius taip, kad keliai ištuštės. O jei ir tada nesikeisite ir vis priešinsitės, tai ir aš jums priešinsiuos ir bausiu jūs dar septynis kartus stipriau leisiu kardui naikinti jūs už sandros laužimą. Kai subėgsite į miestus, siūsiu marą ir jūs būsite priversti pasiduoti priešui. Kai aš sulaužysiu jūsų duonos ramsti, dešimt moterų keps duoną vienoje krosnyje ir dalins ją pagal svorį. Valgysite ir nepasisotinsite. O jei ir tada manęs neklausysite ir priešinsitės, tai mano bausmė bus dar septyneriopai didesnė negu anksčiau. Tada jūs valgysite savo sūnų ir dukterų kūnus. Išardysiu jūsų stabų garbinimo aukštasias vietas ir numesiu jūsų lavonus ant jūsų stabų liekanų ir bjaurėsiuos jumis. Jūsų miestus paversiu tyrais, šventiklas padarysiu tuščias ir daugiau nebepriimsiu jūsų aukų. Sunaikinsiu jūsų kraštą taip, kad net jūsų priešai, kurie jame gyvens, stebėsis. Karais jūs išsklaidysiu tarp tautų Jūsų kraštas bus paversas dykuma, miestai sugriauti. Tada žemė džiaugsis šavo polsiu, kai bus apleista jums, esant priešų žemėje. Ji ilsėsis, kol bus apleista, nes nepailsėjo jūsų šabo metu, kai joje gyvenote. Priešų krašte išlikusiųjų širdis pripildysiu baimę Juos gazdins krintančio lapo šlamėjimas ir jie bėgs, kaip nuo kardo, niekam nesivejant, ir sugniups vieni ant kitų, lik bėgdami iš kovos lauko. Niekas iš jūsų nedrys priešintis. Žūsite išsklaidyti priešų tautose ir svetima žemė jūs sunaikins. Išlikusieji merdės priešų žemėje ir kentės už savo tautų ir savasias nuodėmes, kol neišpažins savųjų ir savųjų tėvų nedorybių bei nusikaltimų, ir kad jie priešinosi man. Dėl to aš priešinausi jiems ir išvedžiau juos į priešų žemę. Jei jų neapipjausitos širdis nusižemins ir priims bausmę už savo kaltes, aš prisiminsiu sandorą, kurią padariau su Jokubu, Izoku ir Abromu, ir prisiminsiu žemę, kuri jų palikta džiaugiasi šabo polsiu. Jiegi atsitrauks nuo savo nuodemių, kai supras, kad buvo atmetę mano įsakymus ir paniekinę įstatymus. Tačiau jiems esant priešų žemėje, aš neišsižadėsiu jų ir nesibjaurėsiu taip, kad jie būtų visiškai sunaikinti ir savo sandoros su jais neišardysiu. Aš esu viešpats, jų dievas. Tada jų labui atsiminsiu sandorą, kurią sudariau su jų protėviais, kai juos išvedžiau iš Egipto kad būčiau jų dievas, nes aš esu viešpats. Šituos nuostatus ir įstatymus Izraelitams viešpats davė per Mozę Sinajaus kalne.